francine ndiyo ku Innocent Mbonimana hari mu buhinga bw'ivyuma ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo hajyo isanganiro kaze muri ano makuru avugwa kuri uyu mutaga agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amashira hamwe ari karatanga inyigisho kubijanye no kuja gukorera mu bihugu byo hanze aragabishwa umukuru w'umugwi w'igihugu gwanya urudandazwa rw'abantu akaba yamenyesheje ko ariko atanga inyigisho zitari zo kandi ko atashira hamwe na rimwe riremererwa gukora ku mugaragaro abantu batatu baraye bakomerekejwe na grenade ku musozi kanka uri muri komine bisoro y'intara ya mwaro umuntu hatamenyekanye ngo yabategereye batashe nijoro buca nandi yo kuri uwa kabiri izaho tubwira ingene bavura indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko n'ingene abakenyezi boheza bakayirinda murabikurikira mu idonido ry'ano makuru sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro rasubiye kubaramutsa ibyo Burundi bushorera hanze mu barabu ni uko icya mbere bogerageza ntibatorere hamwe bakarondera amasoko menshi icya kabiri igituma ibihugu bigira ingorane iyo habaye ingorane nk'izo hoye ni uko usanga ubutunzi bwabyo buhagaze ku bidandazwa bimwe nta bintu bihinguwe byinshi dufise rero icyo duhanura ni ubwiza kugwiza ibyo ushobora gushora kuko nibyo biheza bikagaruka bikakuzanira umukuru w'umugwi w'igihugu jeje kurwanya urudandazwa rw'abantu yabishikije kuri wa mbere mu nama bagiranye n'abaserukira igihugu cya Tunisia kugira ngo barabire hamwe ibyo kurwanya urudandazwa rw'abantu aho bigeze amenyesha ko hari amashyirahamwe ari karatanga inyigisho ataranemererwa gukora tumukurikira ni ukuvuga ko abarundi bifuza akazi kugira ngo bagende gukorera muri icyo gihugu kuko arico gushika uno munsi dufitaniye amasezerano bazotwagwa cyangwa bazorondegwa n'ayo masosiyete yigenga les sociétés privées nk'uko vyasiguwe n’ubushyikiranganji e, bubijejwe ariko muri ino minsi bamaze iminsi twumva ko hariho abantu hirya no hino bariko baratanga inyigisho kandi ugasanga bariko baraka n'amafaranga abo barundi bifuza kugenda kuronka akazi twagira rero iyo nyifato tuyitera gutera ibyatsi kuko si nta sosiyete n'imwe iremererwa ku mugaragaro uno munsi kugira ngo ikore igikorwa ariko mu minsi mike cyane amatu yadusumira kandi turabikurikirana ku munsi ku munsi hariho amasosiyete ariko ararondera ibikwiye bisabwa n'amategeko kugira ngo bashobore kujya ku kivi ariko uno munsi turi ko turabaha iki kiganiro nta sosiyete n'imwe iremererwa ku mugaragaro ishobora kuba yokora ibyo bikorwa abo rero bikikamukiza ugasanga bariko baraka ama amafaranga ngo kugira tukuronsa akazi tugire gute bariko barakora amakosa abo abo gukurikiranwa n'amategeko eh, tukibaza ko mu gihe kumbure abazuba bemerewe ku mugaragaro bazoheza bakabikora neza kandi tukamenyesha ko ku by'ukuri nta faranga na rimwe ribwirizwa gusabwa uri ko agenda kurondera akazi igihugu ntigishobora kuronderera akazi umuntu yitwa ko akenye hama ngo bagaruke kuza kumwaka amafaranga ahubwira agende kurondera akazi ni ukuvuga ko rero bizaba bitunganijwe neza twashaka rero ko abo bantu bari ko barakora ayo makosa by'ukuri boyareka kugira ngo Eh, abarundi baronkejwe ako karyo bashobore kugakoresha neza tugatera kandi n'akamu kuri abo barundi bazogirirwa ayo mahirwe kugira ngo bagende eh, kuronka kurondera ako kazi bazira byifatemo neza kuko bazoba ariko baracira inzira abandi amajwi tuyakesha mugenzi wacu Lydia Gahimbare makuru ajyanye n'umutekano abantu batatu harimo umudandaza wo ku musozi kanka muri komine y'abisoro ni ya mwaro baraye bakomerekejwe na grenade muri ijoro ryakeye hafi isaha zitanu nk'uko imenyeshwa na musitanteri w'iyo komine avuga ko abo bantu bari ko barataha bahura n'umuntu batamenya batera iyo grenade yabakomerekeje ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ibiri tubandanye n'ano makuru twabateguriye urwaruka rurenga ibihumbi umunani kubashika ibihumbi mirongo itanu bategekanijwe nibo bamaze guhimirizwa n'umugambi w'igihugu paeje ngo ruhindure ingendo rwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere vyashikijwe ku munsi wa gatanu muri komine shombo y'intara ya karusi n'umuhuzabikorwa w'uyu mugambi mu ihuriro rigira kabiri ry'urwaruka rw'incabwenge mu ngorane bagize ngo harimo kugwaruka rutari ruke rwabona ko ari umugambi w'umugambwe uri ku butegetsi n'inkuru tubaza mugenzi wacu Arthur Kavabushi mu gihe mu mugambi w'igihugu payeje batekanya kuba bahimirije urwaruka rugera ku bihumbi mirongo itanu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ngo ruhindure ingendo rwitunganirize imigambi inyuma y'umwaka umwe n'amezi atanu baramaze guhimiriza urwaruka rugera ku bihumbi umunani n'amajana atandatu na mirongo itanu n'icyenda ibyo nabyo bakaba babikoze mu ntumbero yo gukura mu mitwe urwaruka rutari ruke rwabona ko uwo mugambi werekeye abanyagitega gusa na rijya ukorera igitega nk'uko umuhuzabikorwa muri icyo kigo desire manirakiza nziza yabivuze uwo muhuzabikorwa yanamenyesheje ko rumwe muri urwo rwaruka rwiyumvira ko payeje ari umugambi w'umugambi uri ku butegetsi kandi werekeye urwaruka ruri muri uwo mugambwe gusa desire manirakiza yavuze ko umunyishu batoye ari uko uwitunganirije umugambi wiwe awucisha ku rubuga rw'icyo kigo mu ntumbero y'uko atawubonana n'umukozi w'ikigo payeje agaheza agatumwa ko mu gihe umugambi wiwe wemewe mu kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'abafashanya n'u Burundi mu iterambere mu gihe cy'iryohaniro bamwe mu barongoye imigambwe babona ko hari intambwe imaze gutegwa nk'uko byashyikirijwe na gaburiyeri banza witonde arongoye umugambwe wa pdr turashimira e. pareri n'ibiri kirakora kuko abanyepolitike kumbure tuba dukoresha urwanda ndetse amatora ubu bizogorana cyane kubera bafise ibyo bariko barakora bica bisaba yuko rero n'abanyepolitike ubukurikire tuzogenda twitonze kugira ngo rwaruka rizibore ukora mu kigo payeje bakaba bamenyesha ko bakira ugwaruka rwose hatarabwe imigambwe mu gihugu cy'ubuganda iryo honyangwa rikaba ryabereye mu isabukuru ryatunganijwe muri icyo gihugu kuva ku igenekerezo rya cumi na gatanu gushika cumi n'umunani uno mwaka oscar nshimirimana asaba serukira Burundi mu bindi bihugu kwamana ntaryo bitaho gucungera kw'ibihugu bihugu birimo ingoma z’u Burundi zivuzwa hisunzwe imico n'akaranga kazo mu bijyanye n'ibintu naraye mbonye na gahomerabunwa aho ingoma z'uburundi ziza kuvugirizwa mu gihugu cy'ubuganda zikavuzwa n'abantu b'abakenyezi kandi bakazivuza bambaye ubusa ni ibara ni ibara ni ibara kuko benshi basanzwe bazi yuko izi ngoma z'uburundi iyo turiko turasigura ibihimba byazo eh, turasigura yuko bifitaniye isano n'umukenyezi ugaca usanga ari izo ngoma eh, bariko bazivuza bazivuza ukutariko ugaca usanga bashizemwo n'abakenyezi bagaca bazivuza bambaye ubusa igitangaje rero si ikindi kubona izo ngoma zariko zivugirizwa mu gihugu c'ubuganda bagaca bareka abarorerezi bakaza kuvuza izo ngoma bambaye ubusa ni ukuvuga yuko abo bantu bavugije izo ngoma zo mu buganda bambaye ubusa bakoresheje imico yabo yo gutamba bari gusa baca bakoresha iyo mico yabo bisunze abatimbo bo mu Burundi uko abariko baravuza izo ngoma bari abatimbo bariko baravuza ingoma iriko idarapo ry'igihugu c'u Burundi bari abatimbo bariko baravuza ingoma bambaye umwambaro uranga igihugu cy'u c'uburundi baca bavuza rero ingoma z'uburundi tukaba dusaba rero nk'abantu baserukira uburundi mu makungu izo ngoma ziri hanze ko bozivuza bisunze amategeko y'ingoma z'u Burundi kandi bakaraba ahantu bazishyira hamwe kugira ngo hageze ko bazivuza bace ku muntu abaserukira iki gihugu c'uburundi ari mu makungu makungu aba ari mbere ashobora kubaha uruhushya rwo kuvuza ingoma z'uburundi bakoresheje amategeko y'uburundi buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko iravugwa kandi irakira byemezwa n'umuganga ajejwe ubuvuzi mu kigo gipima indwara za kanseri mu Burundi Bujapat Shami mikaza asigura ko icambere bakora ari uguhimiriza abakenyezi kwisuzumisha iyo ndwara bucanandi y'amagara y'abantu na Vestine Butoyi muri bucana yandi herutse twarababwiye ibijyanye n'ibitera indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko uno munsi muganga Shami mikaza arongoye ikigo kijeje kuvura no gupima indwara za kanseri Abuja Pat avuga ko iyo ndwara ivurwa igakira igihe umurwayi yayipimishije ku gihe iyo umurwayi akoze ivyo bipimo cane cane ico cambere twababwiye co kuraba yuko nico twitwa depistage cancer du col iratuma tumumenya yuko umurwayi ashobora kudevelopa iyo ngwara tukamukingira hakiri kare ngaha mu Burundi barabikora cane yaba mu kigo ca centre CMCK yaba canke hôpital Tanganyika care polyclinique hose bari bafise ubushobozi bwo kuvura umukenyezi muno mu kigo ca Roi Calais naho nyene barafasha abo bakenyezi no kuvuga ngo iyi ngwara ku 90 kwijana iravurwa indwara iyo imenyekanye hakiri kare niyo mpamvu duhumiriza abakenyezi kwipimisha hakiri kare kugira ngo baronke ubufasha kuko buba bwishoboka irakira by'ukuri mu gihe iyo ndwara itavuwe ingaruka ni nyinshi haba ku mukenyezi ubwiwe hamwe no ku muryango dr hamikaza yerekana ukuntu umurwayi acaba amagara make kuko indwara yose itaba ikimugera umutwe bitumwe n'abasoda b'umubiri batagifise inkomezi ingaruka ni nyinshi kuri uwo mukenyezi arwaye indwara ya kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko ingaruka iriho ku buzima bwiwe ku buzima bw'umwana wiwe kw'abana bw'urugo rwiwe ndetse n'igihugu kuko umukenyezi amaze gutakaza abasoda no kuvuga ngo abasoda we batagikora cyangwa batagikwiye mu mubiri indwara yose yashaka kumuhitana indwara yose yashaka kumushikira kandi ikamusinzikaza urumva yuko uwo mukenyezi aheza akagira ikibazo aribo bavuga ngo indwara ya kanseri ikunze kwica abantu ku bwa muganga mikaza indwara ya kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko irashobora gukingwa mu kwipimisha kenshi kandi ku gihe hamwe no kwirinda kurenga ibigo ku bakenyezi bafise abanega babo umukenyezi wese tumusaba kwikingira biramusaba yuko yokwirinda za ngwara zifata umukenyezi yo koza amabanga mpuzabitsina atikingiye turamusaba yuko yipimisha umugera wa human papilloma kuko turabipima turanamusaba gupimisha kuraba kosha ya examen ituma umukenyezi amenya yuko hashoboye kuboneka indwara ya kanseri ku bwinjiro bw'igitereko ciwe turasaba abakenyezi kugira ngo bikingiye ino ndwara mu kwirinda gukora amabanga y'abubatse n'abo batawubakanye utarenga ibigo turabahimiriza ko bokwirinda izi ndwara zitandukanye kiriya biciye mu mabanga mpuzabitsina uwo muganga asanzwe warongoye ikigo gipima kikanavura indwara za kanseri asaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gihe bikunda kuronsa urucanco rukinga iyo ndwara ku bana bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na cumi n'icyenda Rakoze Vestine Butoyi, rakoze na muganga mikaza kuri iyo bucana yandi y'amagara y'abantu ari nayo icisozera amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga ariko ndabibutse yuko atashira hamwe na rimwe ngo riremererwa gukora ku mugaragaro kugira rifashe abarundi bifuza kuja gukora akazi mu gihugu ca Arabia Saudite umukuru w'umugwi w'igihugu jeje kurwanya urudandazwa rw'abantu akaba agabisha amashira hamwe yatanguye gutanga inyigisho